Quick and Snow Show. các bạn thân mến, các bạn đang turn on sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam, kênh VOV Giao thông. Và chính lúc này là thời gian dành cho Quick and Snow Show và những người bạn thân thiết. Quý cũng có một người bạn thân đang ngồi bên cạnh đây và người ấy cũng có vài điều muốn nói với các bạn. Không phải là vài điều mà nhiều điều nhá và Snow không nhờ Quyết giới thiệu hộ đâu. Đây tự tin và bản lĩnh có nhiều lắm, không chỉ đủ dùng cho bản thân mà còn thừa dùng cho những người yếu bóng vía như Quyết. khi phụ nữ bắt nạt đàn ông thì họ được gọi là có bản lĩnh, còn khi đàn ông nhường nhịn phụ nữ thì bị coi là yếu bóng vía. Quyết không chỉ yếu bóng vía đâu nhá mà còn nhiều khuyết điểm lắm và Snow thì à, không muốn nói ra điều ấy ở đây. Snow nói vậy vì Snow chỉ là một người bạn bình thường của Quyết thôi. Còn nếu tình yêu đủ lớn thì mọi chuyện đều là chuyện vặt vãnh. Quyết ngồi đó mà chờ tình yêu lớn nhá, còn Snow thì đọc thư của thính giả đây. Đây là email của bạn ở địa chỉ duy đinh phạm a gmail.com. Anh chị thân, em yêu một cô gái, em nghĩ sẽ dùng tình cảm của mình để cảm hóa cô ấy, nhưng có vẻ những điều em làm đều vô ích. Em thì luôn quan tâm tới mọi người, luôn mong muốn mọi người được tốt đẹp, còn cô ấy thì sống vô tâm lắm, chẳng để ý tới ai cả, có vẻ là ích kỷ. Em đã khuyên nhiều nhưng chẳng thay đổi được chút nào. Em thì không muốn chia tay vì người ta vẫn nói nếu tình yêu đủ lớn thì mọi chuyện đều là chuyện vặt vãnh. Tháng 8 này là kỷ niệm một năm ngày chúng em yêu nhau rồi. Anh chị cho em xin gửi tới cô ấy ở địa chỉ xinh xinh á phong trắng a yahoo.com lời nhắn. Vậy là sắp tới một năm ngày anh và em yêu nhau. Thời gian trôi nhanh quá phải không em? Một năm với đầy sóng gió, một năm với những gì tuyệt vời nhất, ngọt ngào có, nước mắt có. Những lúc ngọt ngào thì cả hai ta đều nghĩ mình là đôi hạnh phúc nhất thế gian này. Còn những lúc tràn nước mắt thì cả hai đều nghĩ mọi thứ thật rối ren và tuyệt vọng. Em vẫn luôn nói với anh rằng một, em yêu anh dù anh vừa già, vừa xấu, vừa lùn. Hai, em yêu anh dù cho anh vừa nóng tính, vừa khó tính, dù gì thì em vẫn yêu anh. Ba, em yêu anh dù anh có khắt khe, có bảo thủ. Bốn, em yêu anh dù bạn bè em chả ai thích anh cả, dù mọi người ngăn cản, bố mẹ em cấm đoán thì em vẫn yêu anh. Em yêu anh dù anh luôn chỉ trích em, dù anh luôn chù ẻo em, đến trong mơ em cũng gặp phải ác mộng, nhưng em vẫn yêu anh. Đấy em thân yêu, anh xấu như vậy mà em vẫn yêu anh, em vẫn muốn ở bên anh. Giờ đây chẳng nhẽ em lại không thể tiếp tục yêu anh nữa vì anh luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, muốn mọi người xung quanh được tốt đẹp. Chẳng nhẽ em không thể thay đổi chính sự ích kỷ của mình để tiếp tục yêu anh, để anh có thể viết tiếp câu chuyện tình yêu của hai ta ư? Và xin gửi tới em ca khúc Robbie Williams. I sit and wait. There's an angel. contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed Thoughts running through my head And I feel that love is dead I'm loving angels instead And through it bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những món quà âm nhạc được gửi qua hộp thư 8768 được phát trên kênh VV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và hôm nay là một buổi sáng chủ nhật thật dễ chịu, thời tiết không quá oi nóng và chúng tôi cũng nghĩ rằng à, rất nhiều bạn thính giả của VV Giao thông cũng đang quan tâm đến thời tiết của những ngày tới. Chúng ta liệu có được hưởng những cái ngày dễ chịu như tuần vừa qua không? Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời các bạn cùng bước vào chuyên mục dự báo thời tiết của chúng tôi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Ờ, thưa các bạn, người cung cấp tình hình dự báo thời tiết trong 10 ngày tới cho chúng ta đó là chị Lê Thị Thu Hà, dự báo viên phòng dự báo khí tượng hạn vừa và hạn dài. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng thưa chị là tôi cảm nhận thấy nền nhiệt vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô dường như là dịu mát hơn. À, theo nhận định của trung tâm liệu trong 10 ngày tới Bắc Bộ trong đó có khu vực Hà Nội thì thời tiết có gì biến đổi đặc biệt không thưa chị? À vâng, chào thính giả của kênh VOV Giao thông. Do ảnh hưởng của đới gió đông nam mang hơi ẩm nên Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội Đêm qua đến sáng nay đã có mưa, nền nhiệt giảm nhẹ so với 24 giờ trước từ 1 đến 2 độ. Theo nhận định của trung tâm chúng tôi thì vào ngày mai, nhiều khả năng Bắc Bộ vẫn có mưa rào nhẹ vào đêm và sáng. Tuy nhiên mưa sẽ giảm nhanh và trưa chiều sẽ có nắng. Đặc biệt từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 8, Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội được dự báo là ít mưa, ngày có nắng nhiều. Cái nóng này không khô nóng mà có kèm theo chút ẩm. Tuy nhiên tổng số giờ nắng trong ngày là khá cao, cũng như dân gian ta có câu nói, nắng tháng 8 dám cháy bỏng, thì từ thứ ba đến thứ năm tuần tới, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ khá là oi ả. Bắt đầu từ ngày thứ sáu sang ngày thứ bảy, tức ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 8, thì thời tiết tại Bắc Bộ sẽ lại có sự chuyển biến vì có mưa trở lại. À, vâng thưa chị, đấy là tình hình về mưa, còn về nhiệt độ là chị có thể cho thính giả của Vê Giao thông biết chi tiết hơn về diễn biến nền nhiệt trong những ngày này. Và theo chị thì nhiệt độ cao nhất và trưa chiều có thể lên đến bao nhiêu độ thưa chị? À, vâng, chế độ nhiệt trong những ngày tháng hè thì thường có liên quan chặt chẽ đến chế độ mưa. Như tôi đã nói ở trên thì nhiệt độ cao nhất trong 10 ngày tới tại Bắc Bộ, à, nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng sẽ rơi vào thời kỳ ít mưa từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5. À, theo nhận định của trung tâm chúng tôi thì Bắc Bộ trong những ngày này sẽ có nhiệt độ cao nhất đo tại lều khí tượng là từ 33 đến 36 độ. Đơn cử như khu vực Hà Nội sẽ dao sẽ dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. À, những ngày còn lại thì nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm hơn từ 2 đến 3 độ. À, hy vọng những thông tin trên sẽ phần nào giúp cho quý thính giả sắp xếp được một lộ trình như ý cho những ngày sắp tới. À, vâng, xin cảm ơn chị. À, xin chúc chị có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, thật ấm áp bên người thân và gia đình à, để bước vào một tuần làm việc thật hiệu quả. Vâng, xin cảm ơn chị. À, thưa quý vị các bạn, vừa rồi là những cái thông tin về dự báo thời tiết do chị Lê Thị Thu Hà, dự báo viên phòng dự báo khí tượng hạn vừa và hạn dài vừa cập nhật tới cho chúng ta. À, và chúng tôi cũng luôn luôn mong rằng những thông tin về dự báo thời tiết của chúng tôi thì luôn luôn đem lại cho quý vị các bạn à, những sự yên tâm có thể yên tâm với những lộ trình của mình trong những ngày sắp tới và chúng ta lại cùng tiếp tục với những ca khúc thật hay trong chương trình con thật yêu cầu được phát sóng trên kênh vui Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. email của quốc diệp d 10 gmail com Anh chị thân, em đã nghe anh chị cãi nhau được 8 năm rồi đấy. Anh chị nề tình, anh chị em mình có tình cảm lâu dài thế mà giúp em vụ này nhé. <laughs> à em đang thắc mắc không biết anh Quyết tán chị Snow thì như thế nào nhỉ? Và chị Snow đón nhận tình cảm của anh Quyết ra sao? Chắc sẽ xảy ra một vụ scandal vang danh VOV mất. Em muốn nhờ anh chị gửi giúp em lời nhắn tới hell gạch dưới on gạch dưới earth 88 Vicky Nhung lời nhắn sau nhưng à, đã 3 năm rồi sau khi tình yêu ấy ra đi, lâu rồi Diệp mới tìm được một cảm giác muốn gắn bó với một người con gái mà tưởng như Diệp sẽ không tìm được cảm giác đó nữa. Người con gái đó chính là Nhung. Có thể Diệp chưa hiểu Nhung như Nhung mong đợi, có thể Diệp chưa quan tâm Nhung như Nhung mong muốn. Chúng ta còn nhiều thời gian để hiểu nhau hơn và có thể quan tâm chăm sóc cho nhau. Diệp sẽ cố gắng như những gì mà Nhung mong muốn ở Diệp. Chúc Nhung vượt qua được thời gian khó khăn này và tìm được một công việc như mong muốn. Yêu Nhung rất nhiều. Anh chị làm ơn gửi giúp em ca khúc Somebody to Love của Justin Bieber tới Nhung. Cảm ơn anh chị rất nhiều. vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900571526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Let's spin it up. Kẻ cô đơn nhất thế kỷ Ai, ai là người xứng đáng với danh hiệu này nhất nhỉ ừ, Sao Snow nhìn tôi nhỉ Có mỗi Snow và Quick ngồi đây Không nhìn Quick thì nhìn cái bàn mix nè à? Việc gì mà Quick phải cáo thế Tôi có nghi gì Quick đâu Có thể là Quick cô đơn Nhưng mà đâu đến nỗi là cô đơn nhất Bên Quick luôn có Snow mà <laughs> Bên Snow thì luôn có Quick thì có ấy những khi Snow buồn, Snow đói, Snow không có ai để bắt nạt cho vui thì Snow gọi Quick. Snow thì không đến để nghe Quick than thở về những mối tình giang dở của Quick chắc. Tóm lại là Snow không nghĩ Quick đủ điều kiện để nhận danh hiệu người cô đơn nhất thế kỷ nhưng mà cho đến khi Quick sống hết thế kỷ này thì có thể lắm đấy. <laughs> một người bạn chân chính thì bao giờ cũng nói thật cho dù là sự thật đó có thể làm mất bạn. À nhưng mà Quick thì không dám để mất Snow đâu vì lúc đó thì chắc chắn Quick sẽ trở thành người cô đơn nhất thế kỷ đấy. Còn ngay lúc này chúng ta có một thính giả tự nhận cho mình danh hiệu đó mất rồi. Chào anh Quick và chị Snow. Anh chị chắc thấy buồn cười lắm khi nghe thấy cái tiêu đề thư của em nhỉ Thực sự bây giờ em thấy rất buồn và cô đơn Một chàng trai không đẹp trai Nhưng chắc chắn là không quá xấu trai Thế nhưng bước sang cái tuổi 25 rồi Mà em vẫn một cõi đi về Ngày xưa bố em bảo Số em sẽ gặp nhiều gian nan và chịu cô đơn Giờ em thấy câu nói đó Sao mà linh nghiệm ghê quá Em học cấp 3 không biết yêu là gì Vì có lẽ chăm chú vào học hành Mà hoặc cũng có thể là trẻ con chăng Nhưng từ khi em bước chân vào học đại học đến giờ Em vẫn chưa tìm cho mình được một nửa phù hợp với mình có một lần em cũng tỏ tình nhưng bị cô ấy nói một câu làm em nhói đau. Em chỉ coi anh như anh trai mà thôi. Hích hích. Thà là cô ấy từ chối và nói là bạn thì em còn không thấy đau đớn chứ. Qua hai năm em sống như một kẻ bụi, sống không có mục đích, không yêu, không ghét ai. Năm thứ ba thấy mình cô đơn, muốn tìm ai đó để có thể chia sẻ buồn vui với mình, nhưng mà làm sao thực hiện được khi tâm trạng của em như tảng đá băng, không thể yêu ai hay em đang sợ là bị từ chối. Anh chị à, em không muốn bị nói là để tuổi xuân trôi qua trong vô vọng không biết yêu không yêu ai và chẳng có ai yêu 25 tuổi chắc chắn là không phải cái tuổi con nít nữa cũng có những suy nghĩ và nỗi buồn cần ai đó chia sẻ đúng không anh chị mong rằng qua chương trình sẽ có ai đó chung tâm sự chia sẻ với em và đây là ca khúc Love Fool của nhóm The Cardigans. email của phúc hải 88 gmail com đêm nay lại là một đêm nữa anh không ngủ được anh lại nhớ tới em không hiểu sao hôm đó em lại nói với anh rằng em chỉ coi anh là anh trai không hơn sau những gì chúng ta đã trải qua nó như nhát dao vô hình chém vào tim anh anh luôn nâng niu và trân trọng những giây phút mà chúng ta bên nhau những kỷ niệm mà chúng ta đã có em có biết anh mong chờ tới ngày được gặp em thế nào không vượt hàng trăm cây số trong mưa anh chỉ muốn gặp em để nói cho em biết ngày chúng ta quen nhau tròn 2 năm nhưng anh thật hụt hẫng khi thấy phòng em tắt điện. Chắc tình cảm của em với anh giờ đã thay đổi, nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra nhanh tới như thế. Chấm dứt mối tình đầu nhưng anh không nghĩ nó lại khó khăn với mình như vậy. Có lẽ anh còn yêu em quá nhiều. Thời gian có thể xóa nhòa mọi chuyện. Anh cũng muốn cảm ơn em vì tất cả. Em đã cho anh thêm những trải nghiệm trong cuộc sống. Chúc em sống vui vẻ và hạnh phúc. Xin anh chị hãy play giúp em ca khúc Goodbye My Lover của James Blunt để chia tay mối tình đầu của em. Cảm ơn anh chị nhiều. Ký tên Ngô Đình Thọ a.gmail.com Thực bỏ sữa lớp nh 7 khoa nhân học trường Đại học Học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. guilty or let the judges frown. Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you. If you'd only yeah. You touched my heart, you touched my soul Changed my life and all my goals And love is blind and that I knew when my heart was blinded by you Have kissed your lips and held your head Shared your dreams and shared your bed I know you well, I know your smell I've been addicted to you Goodbye my lover Goodbye my friend you have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take and as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you. I swear that's true. I cannot live without. your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. email của bạn Trịnh Thanh Bình 91 a gmail.com anh Quick và chị Snow thân mến hôm nay em nghe được món quà của bà chị dâu gửi cho ông anh đáng ghét đâm ra em ghen tị hu hu tình yêu của hai củ khoai tây làm sao mà đẹp bằng tình yêu của hai củ cà rốt như bọn em chứ nhưng mà cái củ cà rốt kia của em ngốc lắm vì thế chắc sẽ chẳng gửi một món quà long lanh như thế này cho em đâu thế nên em đành phải nhượng bộ em nhờ anh chị phát tặng cho củ cà rốt của em là Nguyễn Thị Hồng Hạnh ở số điện thoại 0935 chấm chấm chấm 007 bài hát I see you với lời nhắn cứng đầu à bước vào cuộc sống sinh viên xa nhà anh đã phải trải qua những tháng ngày thật khó khăn nhưng ngay cả khi không ai hiểu con người anh thì anh vẫn có em ở bên lặng thầm mà ấm áp. Hè này ngoài Bắc cũng nóng không kém trong đấy đâu em. Vì thế em đừng buồn nhá. Anh vẫn đang từng ngày tận hưởng mọi thanh âm của cuộc sống giống như anh vẫn được ở bên em vậy. Chờ anh nhé, nhanh thôi. Bạn em mà nhận được món quà này chắc sẽ sướng ngất ngây con gà tây mất thôi. Anh chị giúp thằng em này nhá. Cảm ơn anh chị rất nhiều và chúc anh chị mọi ngày tốt lành. Gòn tối nay lại mưa, đi dạy mà nhà bé học sinh có việc nên lại nghỉ. Con đường về nhà cũng vì mưa mà dường như rộng và vắng hơn, cũng chẳng còn cảnh ùn tắc như mọi ngày. Đứng đợi đèn đỏ, đôi mắt bỗng bắt gặp cảnh hai đứa nhỏ chắc cũng chỉ 4 năm tuổi, vẫn đầu trần đội mưa xin chút lòng thương của người qua đường, vẫy tay cho chúng nó mấy ngàn. Đèn xanh phóng xe đi rồi mà vẫn ngoái lại đằng sau, thấy thương chúng nó quá Hình ảnh hai đứa nhỏ, đứa chị một tay dắt em, một tay giơ cái mũ đã ướt sũng vì nước mưa, hướng về phía những người qua đường. Sao cứ ám ảnh mình mãi suốt dọc đường về? Tự dưng thấy cuộc đời sao bạc bẽo quá chừng. 19 giờ 35 phút, xem thời sự, thấy người ta bảo đêm nay miền Bắc có mưa, mừng quá nên điện cho người ấy biết vì thương người ta ở ngoài đó dạo này nóng quá vậy mà người ta cứ tỉnh bơ và đáp lại bằng những câu cộc lốc và cụt lùn như chẳng để ý đến thái độ hồ hởi của mình thấy cụt cả hứng thỉnh thoảng người ta vẫn luôn thế mà con gái tính thẳng quá ruột để ngoài ra nên cũng chẳng giận người ấy gì cả lướt web tình cờ nghe được những giai điệu rất hay trong một bản nhạc không lời mà cả hai đứa cùng thấy thích thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ lại nhớ tới cái người vô tình và đáng ghét ấy quá anh Quyết về chị snow thân em muốn nhờ anh chị phát tặng người ấy của em ở số điện thoại 091530 4694 ca khúc The Song for a Stormy Night của Secret Garden với lời nhắn em à anh biết em cũng rất buồn và thiệt thòi khi yêu một người mà người ấy ở xa. Khi em buồn và cô đơn nhất, anh chẳng thể ở bên an ủi vỗ về. Khi em khóc và cần một chỗ dựa nhất, anh cũng chẳng thể là một bờ vai vững chãi, cũng chẳng thể ở gần bên để lau khô những giọt nước mắt cho em. Anh cũng chẳng thể ở đó để sánh bước bên em cho bằng bạn bằng bè không thể nắm tay em những tối về muộn để em không phải sợ vì đi một mình và bị bọn con trai trêu. Em có biết anh hạnh phúc và thương em biết chừng nào khi em nói rằng tối qua lên nhà anh chơi, không hiểu sao nước mắt em cứ chảy ra khi mọi người nói về anh. Càng nghe em càng nhớ anh hơn và yêu anh nhiều hơn. Thật may vì anh điện mở nên không ai biết điều đó. giáng lên em, còn mấy tháng nữa thôi là anh về rồi. Bài hát thật hay phải không em? Đó cũng là những gì trái tim anh đang lên tiếng Nhớ và yêu em nhiều lắm Hãy luôn vững niềm tin và đợi anh nghe em Người ấy của em đang rất buồn Rất mong anh chị phát tặng cô ấy ca khúc này Cảm ơn The rain beats hard at my window While you so softly do sleep can't hear the cold wind blow. You are sleeping so deep. Outside it's dark, the moon hiding. By starlight only I see the host of the nighttime go riding. But you are safe here with me. So while the world out there is sleeping and everyone wrapped up so tight, oh, I am here ravaging keeping on this stormy night. I promised I always would love you if skies would be gray. whisper this prayer now above you that there will always be you. Sometimes we're just like the weather, changing by day after day. As long as we'll be together, storms will pass away. I said I would guard and protect you and keep you free from all harm. And if life should ever reject you, that love would weather each storm. so tight. Oh, I am here ever to keep him on this stormy night. I promised I always would love you. If skies would be gray or be blue, I whisper this prayer now above. day I was making a song for a stormy night. Người ta có thể mắc sai lầm Nhưng biết nhận lỗi thì sẽ được tha thứ Ít nhất thì lương tâm cũng được thanh thản ừ, Thật dễ chịu khi được nghe một cô gái nói Em đã sai cái âm thanh đó nó rất là thánh thiện Snow à phải rồi nhưng mà còn thánh thiện hơn nếu như người ta chẳng làm gì sai để phải nói câu đó cả mà trong từ vựng của Snow á không tồn tại câu em sai mà chỉ có câu anh sai không đúng à giá như Quick có thể nói là không đúng mà vẫn an toàn ra khỏi đây thì Quick nói ngay Quick sao Quick dám tạo dựng hình ảnh một Snow độc đoán và xấu xí như thế trong mắt các thính giả hả Quick quên hết mọi điều tốt đẹp mà Quick có là do ai mang đến đúng không thôi mà Quick sai thật rồi mà Snow bỏ qua đi mà Snow đọc bức thành thư này đi này Em đã sai khi em chỉ quan tâm tới cảm xúc của chính mình mà chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của anh như thế nào. Em đã sai khi mình chia tay rồi mà em vẫn xen quá nhiều vào cuộc sống của anh, làm anh bực mình và khó chịu. Em đã sai khi em đụng chạm vào nỗi buồn trong quá khứ của anh, làm anh phải nói muốn biết lắm hà Em đã sai khi nói yêu anh, mong anh được hạnh phúc mà lại không làm điều anh mong muốn. Nếu em yêu anh thì hãy giải thoát cho anh. Em đã sai, đã sai khi không để lại trong anh một hình tượng nào tốt đẹp về em nữa, mà làm anh phải nói, nếu em không muốn anh ghét em thêm nữa thì đừng làm phiền anh. Em đã sai khi em đã không làm được điều em đã viết trong thư ngày mình quen nhau rằng nếu không còn yêu thì hãy nói ra, đừng lừa dối nhau và lúc đó người kia sẽ rời xa, không trách móc hờn dỗi. Em đã sai, sai rất nhiều phải không anh? Nhưng em biết giờ em có nói gì cũng chỉ là biện hộ cho lỗi lầm của chính em mà thôi. Em không mong được anh tha thứ cho tất cả, nhưng anh à, hãy xem em như cơn gió thoáng qua đời anh thôi nhé, đừng để lại những bụi bặm mà nó mang tới. Và nếu có vô tình gặp lại nhau, không cần phải hỏi han, không cần phải tỏ ra quen biết, nhưng đừng nhìn em bằng ánh mắt quá xa lạ, đừng nghĩ em là kẻ đáng ghét. Thế thôi ngạ. anh sẽ không biết những điều này đâu nhỉ? Anh nói sẽ không vào blog của em nữa đâu. Em chỉ viết ra những gì mà cần phải viết, nói ra những gì cần phải nói, để lòng em được nhẹ nhàng hơn thôi. Mong anh bỏ qua mọi lỗi lầm của em, người nhé. Anh chị ơi, trên đây là mấy dòng trong blog cô bạn thân của em. Cô ấy vừa trải qua một phút yếu lòng của cảm xúc. Anh chị làm ơn phát tặng cho cô ấy ca khúc Trouble is a friend của Lenka dùm em được không? Em hay gọi cô ấy là Nắng ở địa chỉ nắng phương nam gạch dưới sunshine a yahoo.com email của thái vfua gmail com chào anh chị hay đây anh Quýnh ơi anh biết cảm giác thất tình là thế nào chưa còn em đúng ra là cái cảm giác đó em rất muốn biết nhưng mãi rồi 20 tuổi rồi mà chưa biết nó như thế nào cả vậy mà giờ đây em phải suy nghĩ rất nhiều chuyện là thế này thằng bạn thân của em đang thất tình anh chị ạ động viên an ủi mãi nó cũng chẳng nguôi buồn tẹo nào lại càng buồn hơn giờ cũng làm cho em buồn theo nó nữa chứ nó buồn em cũng không vui hơn được có lẽ chỉ có anh chị mới giúp em an ủi cho bạn ấy thôi mong anh chị hãy gửi ca khúc 30 Minutes của Tattoo tới Đức Anh được không ạ? Bọn em thường xuyên nghe Quick and Snow Show vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần đấy. Cảm ơn anh chị rất nhiều. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Hi, Quick và chị Snow. Chúc anh chị một ngày tốt lành. Thank you. Nhờ anh chị chuyển giúp em lời nhắn này tới số điện thoại 0983 784 422. Thanks anh chị rất nhiều. Anh này, giờ em buông tay, liệu anh có buồn không? Em biết, dù email này có may mắn được chọn thì cũng không khi nào anh biết tới nó bởi anh có bao giờ dành thời gian cho những việc bị coi là ngốc xít là chẳng giải quyết được vấn đề gì như cái điều em đang làm lúc này đâu phải không anh nhưng em vẫn cứ viết ra sẽ chẳng thông báo hay yêu cầu anh phải nghe đâu anh à Tình yêu giữa em và anh đến bất ngờ quá, đôi khi em ngạc nhiên không hiểu mình yêu anh từ khi nào nữa, dù rằng cả em, cả anh đều là người thứ hai của nhau thôi. Ngay như cái tên anh trong danh bạ điện thoại của em cũng là người thứ hai, nhưng như thế không có nghĩa là con người ta không còn thật lòng nữa anh à. Em biết, ai cũng có quá khứ riêng của mình, có những khoảng đời tư mà không ai được phép tò mò tìm hiểu. Em tôn trọng điều đó, bởi em cũng giấu trong lòng những cảm xúc mà không tìm thấy nơi anh. Nhưng chúng mình xa nhau không phải do kỷ niệm trong quá khứ, vì anh khó gần, khó hiểu quá, anh biết không? Giữa hai đứa có những khoảng trống mà em không biết làm sao để lấp đầy nó anh à. Anh thì cứ bộn bề tất bật với công việc của mình mà em thì không bao giờ hiểu và chia sẻ nổi. Anh thì cứ trầm tư đơn giản nhìn đời, còn em lại là đứa sống mộng mơ, đa sầu đa cảm quá. Anh luôn toan tính trước sau, còn em thì cứ ngu ngơ đến ngố. Anh chỉ nói những điều cần phải nói, trong khi em cứ vô tư nghĩ gì nói thế. ừ có lẽ chúng mình yêu nhau theo quy luật bù trừ bổ sung những thiếu sót của nhau nhưng sao hai đứa cứ ngày một xa nhau hơn em ở số điện thoại 01649613963 gửi đến anh ca khúc Missing You. I miss missing you. door It doesn't hurt like it used to be before Where's the love that we couldn't ignore? It doesn't kick like a pill anymore Where's the thrill at the end of our fights? Where's the heat when we turn out the lights? I just miss all the mess that we made When we still had the passion to hate I missing you sometimes. I miss hurting you till you cry. I miss watching you as you try. dark cloud pulling me in That's the girl I was bathing in sin There's a blind force letting it win And this longing to tear us apart I get high when you're making me weak Let me down till I crawl on my knees I just miss all the mess that we made When we still had the passion to hate just missing you sometimes. missing you email của bạn gửi từ địa chỉ bi.sun.hin 217a@gmail.com. Anh chị ơi, có khi nào anh chị gặp một người một lần mà thích luôn không ạ? Trước đây em cũng không tin điều đó, nhưng giờ thì em tin rồi anh chị à. Gặp anh trên chuyến xe về quê, em vốn là con bé nhút nhát, đi xe lúc nào cũng bịt kín khẩu trang. Anh vẫn nói chuyện với em, anh hỏi thăm em một cách nói chuyện thật tự nhiên, không phô trương, không điệu đà. Khi đến nơi, anh đề nghị chờ em về. Chỉ vì nhút nhát, em đã đứng chờ ba mà nhất định không để anh trở về. Đến giờ em vẫn thấy tiếc, nếu quay lại, em nhất định đồng ý để anh trở về, không vì sao cả, chỉ để em được ngồi gần anh thêm một chút nữa. Anh à, đến giờ em với anh đã là bạn, có thể anh không biết nhưng em đã thích anh mất rồi, chỉ ngay lần đầu gặp đầu tiên thôi anh ạ. Xin anh chị hãy gửi tới anh ấy bài hát Way Back Into Love của Hugh Grant và Halle Bennett. Tháng 7 này sinh nhật em rồi, dù đã qua nhưng em xin anh chị giúp em. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Em là Hiền, sinh viên khoa quản lý dự án trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. meet again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. could use some direction And I'm open to your suggestions gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn với các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 19005715526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Let's spin it up. no show.